տոնական եւ 1-ի նախատոնական օրերին հակառակորդը շարունակել է ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Նշված ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 250 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից, ինչպես նաեւ ականանետերից ու նռնականետերից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 5000 գրակոց։ Վերոնշված զինատեսակներից բացի Հայկական դիրքերի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է նաև թուրքական արտադրության TP107 տիպի ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխանատվությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Հարկ է նշել նաև, որ վերջին շրջանում հակառակորդն սկսել է հաջողակի կիրառել խոշոր տրամաչափի հրաձգային եւ հրթիռահրետանային զինատեսակներ, ինչը ադրբեջանական քարոշցուն անհաջողությամբ փորձում է հերքել։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը եւ Եվրոպական ազատ դաշինքն ստորագրել են համատեղ հրճակագիր, պատմում է Բելալալայանը։ Ինչպես տեղյակ եք ապրիլի 17-ին Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը մասնակցել է Գերմանիայի Բաուցեն քաղաքում տեղի ունեցած Եվրոպական ազատ դաշինքի հերթական վեհաժողովին, որի ժամանակ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցությունը ընդունվել է դաշինքի ասոցացված անդամ։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության եւ Եվրոպայի ազատ դաշինքի համագործակցությունը 1.5 տարվա պատմություն ունի եւ այդ ընթացքում իրականացվել են մի շարք փոխեցելություններ։ Այս անգամ Եվրոպայի ազատ դաշինքի պատվիրակությունն Արցախում է դաշինքի նախագահ Ֆրանսուଆ Ալֆոնսի գլխավոր հաղորդությամբ։ Նրանք մասնակցել են Արցախի անկախության տոնին նվիրված միջոցառումներին, հանդիպել են ազգային ժողովում ներառված քաղաքական ուժերի հետ, այցելել են Գանձասար։ Իսկ երեք պատվիրակությանն ընդունել են նաև Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Իդեպ պատվիրակության այս այցը նշանավորվեց համատեղ հրճակագրի ստորագրմամբ, որը տեղի ունեցավ 3 Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանի եւ Եվրոպայի ազատ դաշինքի նախագահ Ֆրանսուଆ Ալֆոնսի համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Alors la déclaration que nous allons signé tout Մենք նպատակ ենք ունեցել այս հրճակագիրը ստորագրել հատկապես Ստեփանակերտում, որովհետև այդ հանգամանքն ավելի կարժևորի հրճակագիրը քաղաքական դաշտում, ասել է ԵԱԴ նախագահ Ֆրանսուଆ Ալֆոնսը։ Նա նաև վստահեցրել է, որ ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքով առաջնորդվող դաշինքը Եվրոպական խորհրդարանում հասանելի կդարձնի Արցախի ձայնը, որ เป զի Եվրախորհրդարանը աջակցի Արցախին ինքնորոշման հարցում։ Pour nous l'autodétermination, le droit Մեզ համար ինքնիշխանությունը իր ճակատագիրը որոշելու բնակչի կամքը հենց ժողովրդավարության հիմնական սկզբունքներն են։ Հենց այդ պատճառով էլ արցախցիների պայքարը, որը ժողովրդավարության եւ ազատության դրսեւորվում է, նաեւ մեր պայքարն է ասել է Դաշինքի նախագահ։ Արցախի ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդգծեց հրճակագրի նպատակները, որով հիմք է դրվում համագործակցությանը փոխանակել անկախության գործընթացի եւ ժողովրդավարական ու խաղաղ միջոցներով ինքնիշխանություն հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության փորձը Եվրոպայի ազատ դաշինքի եւ անդամ կուսակցությունների հետ։ Նպաստել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ուղակի մասնակցությամբ եւ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքի իման վրա բացառելով բոլոր կարգի բռնություններն ու ագրեսիաները։ Հրճակագիրը ստորագրելուց հետո երկու քաղաքական ուժերի ղեկավարները պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Բելլա Լալայան այսօր Չինաստանի մայրաքաղաքում ավարտվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտի 70-ամյակին նվիրված զորահանդեսը։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցզինփինը եւ նրա հյուրերը լքել են տրիբունաները։ Ավելի ուշ կսկսվեն երկկողմ բանակցություններ միջոցառման նացիալած երկրների առաջնորդների միջև։ Զորահանդեսի վերջում երկինք են բաց թողնվել 2015 հատ աղավնիներ, եւ մոտ 50000 փուջիկներ, ինչը խորհրդանշում է Չինաստանի խաղաղության ձգտելը։ Զորահանդեսի ընթացքում երկրի ղեկավարը հայտնել է նաեւ, որ չինական բանակի թվականակը կգրճատվի 300.000 մարդով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ստեփանակերտի կաթ եւ կատնամթերք արտադրող ձեռնարկությունները վերսկսել են արտադրանքի առաքումը վաճառակետեր։ Փորձականության արդյունքում տեղական արտադրության կատնամթերքում օրգանիզմի համար վտանգավոր տարեր չեն հայտնաբերվել։ Այդ մասին Արցախ պրեսին տեղեկացրել են Արցախկատ ընկերությունից։ Արցախկատ փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր ինժեներ Վալերի Սիմոնյանը մանրամասնեց, որ նախորդ օրերին ընկերությունը կաթի ու կաթնամթերքի առաքումը վաճառակետեր ժամանակավորապես դադարեցրել էր հանրապետությունում սուր աղիքային վարակի դեմ պայքարի միջոցառումների շրջանակներում։ Այդ ընթացքում Արցախկաթում հայտարարվել են սանիտարական օրեր։ Բացի այդ Երևանի ժամանած համաճարակաբանները փորձականության նպատակով կաթի նմուշներ են վերցրել։ Լաբորատոր փորձակնության արդյունքում ողջվել է, որ կատնամթերքը վտանգավոր նյութեր չի պարունակում, որից հետո միայն Արցախ կաթը վերսկսել է կատնամթերքի առաքումը։ Իր հերթին առաջնեկ Փակբաժնետերական ընկերության տնօրեն Մուշեղ Ենգիբարյանը նույնպես նշեց, որ իրենց ընկերությունը նույնպես վերսկսել է կատնամթերքի առաքումը, որը դադարեցրել էր օգոստոսի 25-ից հայտարարված սանիտարական օրերի շրջանակում։ Այս տարի Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջի ընդունվել 104 դիմորդ։ Ինչպես են նոր ուսումնականը դիմավորել այստեղ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան բժշկական քոլեջում, ինչպես տնորեն Կարինե Քոչարյանն է ասում, նոր ուսումնականն սկսել են բարձր տրամադրությամբ, տնորենը հուսով է։ Սկսեցինք ճիշտ ասած բարձր տրամադրությամբ, հուսով եք որ տարին լիքը լինի իհարկե գիտելիքներով, բարձր գնահատականներով, բարձր առաջադիմությամբ, սա է մեր ցանկությունը։ Քոլեջն ընդունելություն է կատարում 9-րդ դասարան ավարտածների բազայի վրա, ընդ որում եւ հիմնական եւ միջնակարգ դպրոցներից։ Քանակի առումով միջինբուժ աշխատողների խնդիր չկա հանրապետությունում։ Իսկ հա որակի առումով Կարինե Քոչարյանը հորդորում է ցանկալի է որպեսի որակը բարձրացնենք եւ մեր հիմնական նպատակը խնդիրը այդ ուղղությամբ է աշխատում որպեսի բարձրացնենք որակը մեր ապագա բուժաշխատողների Կոլեջը ունի հերակա ուսուցման բաժին։ Տնորենն այս հանգամանքը պարզաբանում է։ Չունենք հերակա, ցանկությունը կա, մնակցության կողմից դիմորդներն շատ կան, բայց հիմնականում աշխատում ենք ճիշտ կլիներ, եթե հերակալներ Նշենք, որ Արցախի առողջապահության նախարարության նախաձեռնությամբ քոլեջում հաճախակի են կազմակերպվում մեթոդական դասընթացներ, որոնք անցկացվում են Երևանի Էրեբունի Պետական Բժշկական քոլեջի մասնագետների կողմից։ Նախարարի ձեռնարկությամբ թիվ 2-րդ քոլեջի այցելություն կատարեցին մեր մոտ, կապեր հաստատեցինք, մեզ այլ դասագրքեր են տրամադրել, խորհրդակցություններ են անցկացրել, գործնական պարապմունքներ են անցկացրել եւ դասավանդող ուսուցիչների համար եւ մեր ուսանողների ծնողների համար։ Կարինե Քոչարյանը կարևորում է նման դասընթացների անցկացումը, քանի որ դրանք օգնում են մեր բուժքույրերին եւ գործնական աշխատանքում դրական առումով ազդում են սպասարկման որակի վրա կշարունակվի համագործակցությունը եւ հուսով եմ մենք էլ կմեկնենք հնարավոր չի առանց համագործակցության Հայաստանի Հանրապետության կոլեջների նամանավան բազային կոլեջների հետ պետք է անպայման լինի համագործակցություն Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ազգային պարերի ուսուցումն ավանդույթ կդառնա, պատմում է Աննա Ղուկասյանը։ Արցախի հանրապետության հրճակման 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ տոնական համերգի մեկնարկը տրվեց Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակին հարակից շատրվանների մոտ ազգային պարերով։ Մայրաքաղաքի երիտասարդներն ամեն չորեքշաբթի եւ շաբաթօրերին երեկոյան ժամը 18-ին կշարունակեն բարի ավանդույթը՝ Արցախապար ազգային պարերի ուսուցումը։ Անկախության օրվան համահունչ ազգային պարի սիրահարները որոշեցին հայրենական երկու պարով շնորհավորել միմյանց։ Ավելի քան 2 տարի Արցախ ազգային պարերի ծրագիրն ուսուցանած ապարաշ թերթի լրագրող Արմինե Նարինյանի համոզմամբ հենց անկախության տոնն է, որ պիտի ռազմահայրենասիրական տրամադրությամբ սկսել, որ เป զի այն շարունակվի ողջ տարվա ընթացքում։ Երկու տարի է, որ գործում է ազգագրական բարերի ուսուցումը եւ ուսուցման հետ միասին նաեւ մենք, որպես փորձով աշակերտներ, սովորեցնում ենք մյուսներին ամեն շաբաթ Ստեփանակերտի Շահումյանի անվան բուրակում սովորացնում ենք ցանկացողներին ազգային բարեր։ Սկզբից ճիշտ ասած երկու տարի առաջ, երբ որ ապարում էինք, շատ-շատ քչերն ջերմ էին համարձակվում անաման տղաները մոտենալ բարել։ Հիմա ավելի շատ մարդիկ են սիրով միանում մեզ եւ բարում։ Կարծում եմ սա շատ կարեւոր սկիզբ է, որտեղ երկու տարին դեռ շատ քիչ է ներարկել ազգային երկն ու պարը, բայց դրական տեղաշարժ նկատվում է։ Պարում ենք Սասնա Քոչարի, պարում ենք Ալխուշտա, պարում ենք Կտկտի 12 ոտ, 9 ոտ, Իշխանած պար, ընդհանրապես պետք է ազգային պարը ոչ միայն հնչի սովորական օրերին, այն նախ եւ առաջ ազգային տոներին։ Շատ հաճախ մենք ականատես ենք լինում, որ ազգային տոներին ազգային պարն ու երգը չկան։ Բնականաբար այսօր որոշեցինք, որ հենց այստեղ միջև համերգի սկիզբը սկսենք ազգային պարով եւ սա մեր անկախության տոնն է, սա մեր ազգային տոնն է եւ պարտավոր ենք հենց այսօր այստեղ ազգային երգու պարով մեկնարկը տալ։ Ազգային բարերի ուսուցման ծրագիրն Արցախում հիմնել է Սարգիս Պարսամյանը։ Այսօր այն շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի մամլոխոսնակ Արտակ Բեգլարյանի նախաձեռնությամբ եւ անմիջական մասնակցությամբ։ Ի դեպ նախաձեռնությանը միանալ կարող են բոլոր սովորել ցանկացողները առանց տարիքային սահմանափակումների։ Աննա Ղուկասյան, այսօր Շարլ Ազնավուրը կոչ արել օգնել Եվրոպա ժամանող ներգաղթյալներին։ Ես տարապում եմ, երբ տեսնում եմ երեխաների հետ թափառող մարդկանց ամբողջները։ Բարեբախտաբար անձամ նման ճակատագիր չեմ ունեցել, սակայն վստահ եմ, դրա միջով անցել են իմ գաղթական ծնողները, ասել է հայոց ցեղասպանության հետևանքով հայրենիքը լքած հայրի ժառանգը Ֆրանս պրեսին տված հարցազրույցում։ Ազնավուրը հիշեցրել է նախկինում իր կողմից հնչեցրած գաղափարը, ներգաղթյալներին տեղավորել Ֆրանսիայի հեռավոր գյուղերում եւ քաղաքներում, որոնք տեղաբնակները գրեթե ամբողջությամբ լքել են։ Այդ բնակավայրեր նոր ուշ կթափանցի ամենատարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց շնորհիվ։ Այդ ներգաղթյալների շրջանում կան բժիշկներ, ավտոտեխնիկներ, հացթուխներ։ Այդ ամենը թույլ կտա այդ վայրերում կրկին բացել դպրոցներ, փոստային բաժանմունքներ, ասել է նա։ Ազնավուրի խոսքով, եթե նման նախագիծն իրականացվի, Ֆրանսիային կմատնանշեն որպես օրինակելի երկիր։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեվիդ Քեմերոնը կարծում է, որ ավելի լավ է հասնել խաղաղության ու կայունության հաստատմանը Սիրիայում, քան ընդունել փախստականների գնալով աճող հոսքը։ Մենք ընդունել ենք իրոք ապաստանի կարիք ունեցող սիրիացի փախստականների որոշ մասին, սակայն ես կարծում եմ, որ ավելի կարևոր է փորձել խաղաղություն եւ կայունություն հաստատել այդ աշխարհամասում, ասել է նա։ Չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք լուծում գտնել ուղակի ավելի շատ փախստականներ ընդունելով, հայտարարել է նա։ Մեծ Բրիտանիան թույլ է տվել իր տարածքում ապաստանել միայն 1000 փախստականի, այդ թիվն անհամեմատելի է Եվրոպան հեղեղած փախստականների հսկայական քանակի հետ։ Իտալիայում մեկնարկել է Վենետիկի 72-րդ միջազգային կինոփառատոնը, որը տևելու է 11 օր։ Հեղինակավոր փառատոնի բացման ֆիլմը ընտրվել իսլանդացի ռեժիսոր Բալթազար Կորմակուրի Էվերեստը հայտնի գագաթ վերելքի մասին պատումը։ Ընդհանուր առմամբ փառատոնում ցուցադրվելու է 55 ֆիլմ, որոնք ընտրվել են ավելի քան 3000 հավակնորդներից։ Վենետիկի կինոփառատոնի մրցութային ծրագրում ներկայացված է նաև կանադահայ անվանի ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանի հիշեք ժապավենը հոլոկոստի թեմայով։ Ֆուտբոլասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը ժամանել է Սերբիա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի փոխանցմամբ հավաքականը եւ ֆուտբոլային պատվիրակությունը հանգրվանել են Նովի Սադ քաղաքի Park Hotel հյուրանոցում։ Եվրո 2016-ի ընտրական փուլի Սերբիա-Հայաստան հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 4-ին ժամը 22:45-ին Նովի Սադի Կարաջորջե մարզադաշտում։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 19, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։